Шафёр гнаў па лясной дарозе як ашалелы. Тагой <laughs> глядзі разаб'е, а дарогі такой кіламетраў 20. У некранутым сасновым бары тоўстае карэнне, цэлыя карнявыя вузлы, як добрыя камяні. У дубовых гаях старыя грэблі, на якіх мала засталося на сцілу, адны ямы палітыя ўчарашнім дажджом. Шафёр ні на што не зважаў, а побач з ім у кабіне бестурботна спаў старшыня. Шыковіч пра шкло ў задняй сценцы бачыў, як збоку ў бок матлялася пляшывая галава. Яго і дзвюх дзяўчат калгасніц кідала ў кузаве, як тыя кавуны ад борта да борта. Дзяўчаты смеяліся, хапаліся адна за одну, потым асмялеўшы пачалі хапацца з-за яго кирылу падабалася такая непасрэднасць і тое што яго не лічаць яшчэ за старога калі подбіваюць на жарты неяк асабліва хваляваў дотык маладых дужых рук ад якіх пахла зямлёй зернем ад мяшкоў на якіх яны сядзелі патыхаў цёплы водар з бажыны ім Але хутка Шковіч адчуў, што ад такой вясёлай язды пачынае балець усё нутро. Не тыя гады, <laughs> каб так трэсціся. Нарэшце выехалі з лесу на асушанае балота, дарога праз тарфянікі, што коўдра, роўная, мяккая і дзіўна. Ці так здалося на раўнення, дзе няма за што зачапіцца воку, ці на самай справе. Шафёр павёў машыну асцярожней і павольней. Сціхлі дзяўчаты, як бы засароміліся сваёй лясной гарэзлівасці. Нават прачнуўся старшыня, з яго боку з кабіны пацягнула папяросным дымком. Кирыла прылёг на мяшки і паглыбіўся ў разважанні. Трэба будзе выяснить, колькі служыць машына при таких дарогах і такой язде. Варта ўставить дзе-небудзь про тып старшыні. Як з годами меняется их знешні выгляд, таких як гэты грак я давно не сустракаў вынырнуў быццам 45 -го года. Немалады год под 50 старшыня больш за ўсё нагадваў калгасных кіраўнікоў таго далёкага пасляваеннага часу, непаголены ў зашмальцаванай даўно відаць нямытай гімнасцёрцы з чорнага грубаватага сукна у старамодным дыяганалевым галіфе, у пажоўклых ботах і галоўнае, с кірзавай палявой сумкой, невядома чым туга напакаванай. Гэтая пацёртая на вуглах сумка просто такі прыварражыла Шковіча, Неўжо з ваеннага часу карцела спытаць. Убачыўшы каля складоў закуп зерня старшыню з-за галля, Шковіч зразумеў, чаму сакратар райкама спрабаваў адгаварыць яго ад паездкі ў гэтую далёкую вёску, куды нават раённыя работнікі рэдка заглядваюць. Беразоўскі стары знаёмы Шковічы некалі працаваў абкамі камсамола. Малады энергічны сакратар сустрэў Шковіча з радасцю. Нарэшце ты заглянуў у наш забыты творцамі раён. Цяпер я цябе не выпушчым. Мне трэба пер за ўсё добрацца до загалля. Сакратар насцярожыўся. Чаму адразу загалля? Ды так, кажуць, цікавая вёска, ухіліўся ад тлумачэння Шковіч. Вёска за сямю лясамі, дзевяцю балотамі, этнаграфічны куток. Гэтым і цікава лес, скажу табе шчыра, калгас там не самы лепшы а мне і трэба не самы лепшы значыцца маеш намер пісаць разгром А ты боишься А хто не боится ваш брат настрочыць а нас на бюро абкама по сігналу газеты кому кому а табе вядома что при ўсёй той велізарнай рабоце якую вядём в апошнія гады і пры пэўных поспехах хапае і прарэхаў. Шмат якія намаганні тонуць як у бяздоннай боцы, то засушыла, то падмачыла, працуеш, працуеш, а вынікі. Незадаволены вынікамі. Якая можа быць задаволенасць? Вышэй 9 цэнтнераў ніяк не можам узняцца. О кукуруза, О, кукуруза якраз добрая. На круг цэнтнераў па 300. Лепшая, чым летась, лепшая, А летась у вас, здаецца, было па 600. Беразоўскі засмяяўся. <clears throat> Гэта твой друг раманаў у кабінеце на паперы вырошчваў пагэтулькі ты ў яго быў трэці маеш вопыт Цяпер за такі вопыт будзеш глядзець на неба вось пра што сакратар склаў пальцы ў выглядзе крат А не здаецца табе барыс Петрович што нежаданне пусціць журналістаў слабы калгас гэта сцэна з той жа оперы паказуха міразоўскі пакрыўдзіўся Я хацеў помагчы табе напісаць такі нарыс, за які цябе пісаку пахвалілі б, А ты он як вытлумачыў. Ну, так ты каціся ты ў сваё загалле. А як туды дакаціцца? Добра, не будзем крыўдзіцца адзін на аднаго, то яшчэ пасварымся. Пачакай гадзіны дзве, Я правяду нараду дырэктараў школы і пасля завязу тебе сам. Але блукаючы парайцэнтры, Шыковіч падышоў да склада, дзе стаяла чарга машынца з бажыной і натрапіў канторы на загальскага старшыню. Грак, калі Шыковіч звярнуўся да яго, акінуў падазроным позіркам, спытаў коротка: « Хто? Лектор, Шыковіч не хлусіў. Кожны раз выязджаючы ў раён ён браў у абкамі партыі лектарскую пуцёўку. Часцей за ўсё рабіў даклады пра літаратуру. Але цяпер яму хацелася расказаць сялянам аб праекце праграмы, пачуць іх думкі. Лектор рэч патрэбная, паблажліва дазволіў пад'ехаць супакоены старшыня. Але пераканаўшыся, што едзе ў калгас птушка невялічкая, ніякі не рэвізор, ён тут жа страціў сялякую цікавасць да гэтай рэчы патрэбнай. Шыковіча такое вызначэнне лектара спачатку абурыла, а пасля рассмяшыла. Прыгадаўшы ў машыне, што ён рэч патрэбная, не стрымаўся усміхнуўся покруціў головой дзяўчаты глядзелі на яго як на дзівака зноў лес зноў балота неасушанае з дзедаўскімі грэблямі і вось яно загалля вялікае сяло падкове дубовых гаёў не вызначаюцца яшчэ асаблівай навізной нашай вёскі Пра гэта многа гаварылі і пісалі, пісаў Шковіч. Але амаль усюды, дзе ён не ездзіў, то бачыў побач са старымі хатамі, новыя збудаванні, ці то туповая школа, бальніца, клуб, ці новыя дамы, светлыя, прасторныя, хоць і не тыповыя, кожны будаваў па ўласнаму праекту, шмат дзе цагляныя под гонтай і шыферам і бадай што ва ўсіх калгасах новыя гаспадарчыя пабудовы кароўнікі свінарнікі над якімі ўзвышаюцца воданапорныя вежы ветраныя рухавікі все гэта надае вёскам новы выгляд нічога новага не у загаллі не было. Сяло ў вайну не гарэла, і ўсё тут было старое. Хаты ой, бадай што дарэвалюцыйныя, прыплюснутыя з нізкімі і маленькімі акенцамі, з замшэлымі стрэхамі. быццам мы не раслі тут людзі, не жаніліся, не аддзяляліся ад бацькоў, не заводзілі свой куток, не дбалі, каб ён быў больш прыгожы, чым дзедаўскім. Калгасныя патрэбы, відаць, задавальнялі тыя хлявы і свірны, якія злеплены былі пасля калектывізацыі забагуляных гумнаў. На доўгай травяністай вуліцы гуляла многа малых, пасвіліся, шматлікія чароды гусей. Відаць, праз гэта шафёр вёў машыну з асцярожнасцю вучня. Куды знік той ліхач, які ляцеў па лясной дарозе з хуткасцю ветру. Больш, чым выгляд хат, Шковіча ўразілі андаракі на старых жанчынах. Даўно ўжо ён не бачыў андаракаў сапраўды этнаграфічны куток кирилла чамусьці падумаў пра адзенне старшыні і яго пацёртую кірзавую сумку андараки хоть прыгожыя квяцістыя трэба купіць один для экзотыкі Машына спынілася насупраць дома, які стаяў у глубіні старога і пэўна здзічэлага саду. Пладоў на яблынях і грушах не было. У суседніх сялянскіх садках чырванабокія яблыкі былі відны здалёк. Старшыня выскачыў з кабіны і нічога не сказаўшы шыковічу, не запрасіўшы нават управлення, хутка пайшоў па сцежцы дадому, памахваючы сваёй сумкай. Калі машына адышла, Шковіш застаўся адзін на вуліцы. Я нават не паспеў спытаць у дзяўчат, якія таксама выскачылі з кузова, Што ж там у садзе? Кватэра старшыні ці калгасныя канцелярыі. Ён толькі беспамылкова вызначыў, што гэта былы папоўскі дом. На другім баку вуліцы ці хутчэй цэнтральнай плошчы, тут перакрыжоўваліся вуліцы, узвышалася былая царква. Шковічу хацелася адгадаць, што то ў гэтай недарэчнай будыніне клуб ці склад. Ды раптам з'явіўся грак без сумкі з прыветлівай усмешкай на ўвесь шырокі загарэлы твар товарыш шыкович Кірыл адразу здагадаўся, што адбылося. Пакуль яны ехалі, пазваніў Бразоўскі, усміхнуўся в адказ. Кірыла Васильевич, все было высветлено як же можно так ай-яй-яй-яй-яй-яй старшыня дакорліва ківаў головой цмокаў языком быццам дакараў малога я разумею ваш брат інжынер наших душ хоча глянуть на людзей так каб яны не ведалі хто на іх глядзіць а <laughs> але мне мне вы павінны былі сказаць калі трэба я не гугу Ды не <laughs> я хавацца не думаю даклад буду рабіць э, можна сёння сабраць людзей на ваше імя прыляцяць як матыліна огоньнь о подумаў шыкой ды ён галантны мужчына можа і кампліменты выдаваць Ветліва адчыніўшы перад госцем дзверы ў кантор управлення грак закрычаў з парога трышка абвясціць по ўсяму сялу Да нас прыехаў вядомы пісьменнік Шковіч У 9 гадзін все як адзін у клуб слухаць лекцыю. Хлапчына з надзвычай прыгожай чупрынай, белай хвалістай, лепшы парыскі чарульнік не зрабіў бы такой прычоскі, як зрабіла прырода. Раней чым кінуцца выконваць загад старшыні, шчыра і моцна паціснуў шыковічы руку і паведаміў: Я чытаў вашу аповесць і фельетоны. Жанчына-бухгалтар наадварот чамусьці скептычна ўсміхалася. Відно было, што гэтая маладая маці кофтачку на кнопках распіралі поўныя грудзі. З белага твару не сышлі яшчэ плямы. Пры паўнаце постаці твар гэты здаваўся худым, хваравітым і бадай, што быў бы непрыгожы, каб не вочы, вялікія, чорныя, хітрыя, і разумныя. Ды яшчэ валасы, такія ж чорныя, скручаныя на патыліцу вялікую куксу, рабілі жанчыну прыгожай. Неспадзявана для Шковіча агульны пакой канцелярыі аказаўся даволі чыстым і утульным, нават вазоны на падаконніку. А сцены абклеены сельскагаспадарчымі плакатамі, падабранымі больш па яркасці і прыгажосці, чым па іх прапагандысцкаму значэнню. Плакат, на якім з кукурузнага пачатка сыплюцца як з мешка, каўбасы, сала, масла, сыр, тканіна, гума і іншыя каштоўныя рэчы, аказаўся не на самым цэнтральным месцы, а ў куце каля грубкім. Грак адчыніў дзверы шльдачкай, старшыня праўлення. Алешыковіч зрабіў выгляд, што разглядае табель выпрацоўкі працадзён і не пайшоў у кабінет. Старчыня пачаў шаптацца з жанчынай. Шкович здагадаўся, пра што і перапыніў іх. Тож грак, калі вы наконт обеду, то не турбуйцеся. Три гадзіны назад я обедаў раённай чайной за вечэру буду удзячным. У нашыя з вами гады і при нашай камплекцыі много есці самагубства. Рак засмяяўся, Я думаю, ад яды ніхто не памёр. Можа, памідорчыкаў, урочкаў маласольны, а? з прыемнасцю, але пазней на вячэру, а палуднічак павінен быць. Цяпер ужо засмяялася жанчына. Энергія траціцца ад усялякай работы. Глыбакадумна зазначыў старшыня, каб апраўдаць сваё жаданне паабедаць. У мяне, ведаеце, акрамя дакладам, яшчэ одна справа ёсць скажите суходол клаўдзе сідаровна живая здоровая баптыстка гэта я я на сто гадоў пражыве кінуў амаль злосна грак баптыстка здзівіўся шкович ды не баптыстка яна запярэчыла бухгалтер а Ну, не ведаю, якому яна ідалу там кланяецца, але што шаманка, то шаманка. Больш хітрая, чым тыя, якіх я бачыў у якутаў. Адным словом дармаедка абвясціла сябе з нахаркай, варажбіткай, Ды не варожыць яна, травамі лечыць. Ты, Кацярына не абараняй, ты сама туды ж сорам, культурная сіла, кінуў ён жанчыне з дакором а что яна вылечыла мяне вылечыла лекарка профессор дурнота ваша бабская ёй кішэню набівае хочаце напісаць пра е товарищыкович ого дайте Топранькі фельетон, Я вам факцікаў падсыплю. Можа, Пракуратура тады дацягнецца, а то я колькі разоў казаў нашаму пракурору, Ды да ён усё руками разводзіць, няма падстаў, трэба блюсці законнасць. Я і праўда, крыллі падрэзаў, сядзібку па самыя вуглы ад шахаў. Але не такое уяўляў Кірыла гэтую жанчыну, калі пасля доўгіх пошукаў з дапамогай яраша даведаўся нарэшце, куды знікла з горада былая сястра інфекцыйнай бальніцы клаўдзя сухадол. Мець сястра і раптам знахарка сектантка нейкая, ліха ведае што такое разважаў ён незадаволены ужо трохі расчараваны ідучы па доўгай вуліцы ў край сяла прыгадваў як адразу варожа насцярожылася бухгалтар калі пачыло што ён хоча пісаць пра клаўдзію што пісаць тлумачыць не стаў бо раптам страціў веру што ввогуле прыйдзецца нешта пісаць у выніку размовы з гэтай жанчынай Знайсці яе хаціну было лёгка. Па-першае, яна стаяла трэцяй з краю каля самага лесу, а па-другое, адзіная такая ў сяле. Маленькая мазанка, пабеленая на ўкраінскі лад. Высокі лазовы пляцень, якім з усіх бакоў быў абгароджаны цесны дворык, здаўся шыковічу крапасной сцяной, за якой нехта як бы хацеў схавацца ад людзей свету. Дзе ў суседзяў былі садкі агароды, тут адразу за плятнём шапацела на дзіва высокая кукуруза, каралева палёў, дзіця сонечнай Україніны як бы цягнулася да мазанкі. Спалучэнне натуральнае, нават прыгожае, але шыковічу вспомніліся словы грака я ёй крыллі падрэзаў і ён упершыню падумаў аб крыўдзе якую напэўна мае жанчына на мясцовую ўладу і вельмі можа быць нават на гэтую цудоўную кукурузу Адвесніц паўз хату ішла вузенька і чыстенькая пасыпаная жоўтым пясочкам сцежачка вся астатняя плошча дворыка была разбіта на малюсенькі акуратныя градкі засаджаныя гароднінай і кветкамі. Безумоўна, не хадзіла па гэтым двары ні карова, ні каза, нават слядоў курэй не было відно, хоць невялічкі хляўчук, таксама абмазаны пабелены, туліўся ў кутку за хатай. Шкоіча разгледзеў усё гэта, пакуль прасадзіўшы руку ў шчыліну, шукаў адмысловую зачынялку, каб адчыніць весніцы. Ды так і не знайшоў. Хоць дасканала ведаў усе старажытныя канструкцыі сялянскіх замкоў, круцёлак, засовак, зашчэпак. І тут з'явілася сама гаспадыня яна, нахіліўшыся, выйшла з дзвярэй шырокімі крокамі падышла да агароджы, цераз пляцень глянула, хто там, адчыніла весніцы, але загарадзіла сцежку сваёй постаццю, акідваючы непрошанага гостця дапытлівым позіркам: Што ты за птушка? Шкоіча адразу уразіў яе выгляд. Жанчына была на добрую галаву вышэйшая за яго і значна старэйшая, чым яму ўяўлялася зусім сівае ўжо по-мужчынску костлявая крыху ўжо сутуленая, але відаць даволі дужая яшчэ яна стаяла з пучком сухой травы у руцэ як вартавы са зброяй. Глядзела так, што шыковічу здалося вось-вось сцябане яго гэтым венікам па твары. Я адчуваў, што не вытрымае яе позірку і паспяшаўся загаварыць першы клаўдзя сідаруна что вам спытала она я хотел пагутарыць про что кто вы я растлумачу я з редакцыі опытны журналіст ён можа упершыню адчуў сябе неякавата знаёмячыся з чалавекам у старой гневна бліснулі вочы что вам трэба ад мяне я не займаюся знахарством няхай не брэшуць Я збіраю травы, Раю іх людзям няма такога закону, каб забараніць мне няма. Яна круто павярнулася і пайшла ў хату. Шкоеш зусім разгубіўся. Чорт мяне поцягнуў за язык сказаць, што я з рэдакцыі. Калі яна зачыніцца і больш не выйдзе, тады хоць крычы под акном, што мне трэба ад яе а з-за плетня ўжо зыркалі цікаўныя вочы суседкі. Ляпнула акно за спіною, хаця на другім баку вуліцы, яго бралі пад скрыжаваны абстрэл. Мабыць, другіх сваіх наведвальнікаў сухадоліха сустракала інакш. Але паколькі весніцы засталіся адчыненыя, Кірыла рашуча ступіў у двор і спыніўся перад акном. Няхай бачыць, што ён не адыдзе пакуль не пагутарыць. Ды жанчына праз хвіліну выйшла. У выцягнутых перад сабой доўгіх руках я нанесла тоўстую кніжку ў палатнянай вокладцы. Няўжо біблія, амаль са страхам падумаў кирыла, не хапала клопату. Чаго ён не ўмеў, Ды гэта весці антырэлігійную прапаганду сярод веруючых суцішаў сябе тым что гэта ну гэтага не умее рабіць большасць прапагандыстаў таму і чытаюць свае лекцыі не перад веруючымі а перад тымі хто даўно ўжо не ў бога ні ў чорта не верыць яна злосна сунула яму кніжку во ён адгарнуў вокладку і ледзь не засмяяўся гэта быў том у лекарственное растение. Во! паўтарыла яна Всяго пять гадоў назад выпусцілі савецкі інстытут, медыцынскі, вучоныя і ўсе пішуць, збірайце травы. Дык покажите мне закон, каб забаранялі іх збіраць. Дзе такі закон наступала яна. Шыковіч глядзеў на яе знізу ў гору і не адразу здагадаўся, чаму змяніўся яе суровы твар, што яго, што яго быццам помаладзіла за тыя хвіліны, якая яна была ў хаце. Ага, жанчына паспела павязаць белую хусціну і павязала своеасабліва, не так, як тутэйшыя сялянкі хаткай. А так, як павязваюць касынкі сёстры санітаркі у бальніцах. Шковіч вырашыў не перапыняць яе, няхай выкажацца. Не думайте, што я дурная цёмная баба. Я не маю дыплома, але я 15 гадоў рабіла сястрой у бальніцы. Былі людзі, якія верылі мне без паперак, цяпер не вераць. Лепш за яе нашу дурную фельчарыцу, што заявы на мяне піша. Ну, і грошы беру, а бяру, А што мне? паміраць? Гародчык, і то я брэзалі, Клаўдзі Сідароўна, перапыніў Яшыкові. Я прыехаў да вас зусім па іншай справе. Яна змоўкла, не разумеюч. Я хацеў спытаць у вас пра Савіча, доктара Савіча Сцяпана Андреевича. Як яна адразу змянілася, адступіла на крок. Нбы спалохалася, сцялася неяк уся, ажно ростам паменшыла. Аднак твар, асвяціўся нейкім унутраным агнём. Адны маршчыны разгладзіліся, другія сталі глыбей, але сказала яна яшчэ даволі сурова: Савіч 18 гадоў у зямлі, навошта ён вам? Я хачу напісаць пра яго і пра вас, что про нас писать что я хотел бы написать что савич был советским человеком и тады коли служил у немцу але для гэтага мне патрэбны доказы факты светки яна зірнула на суседскі подворок и раптам запросила ветліва тихо хадземце у хату. З дзвярэй патыхнула не кіслым і цвілым, як амаль з усіх сялянскіх сенцаў, а ліпеньскім вячэрнім лугам, густым водарам сухіх траў. У хаце таксама пахла травамі, але неяк зусім інакш ні сцяблін, ні пацярухі насення нідзе не было відно, хіба толькі ў тых мяшочках, што віселі на жардацы над печчу, ды ў тых пляшках і шклянках, што стаялі ў куце под лавай. А так усюды чысціня, старанна пабелены сцены і нізкая столь, Да жаўцізны адмыта падлога, засланы квяцістай даматканай посцілкай драўляны ложак, на столе под настольником круглая паляница хлеба абразы ў куце два невялічкі упрыгожаныя вышываным ручніком самаробная рамка на сцяне у якой пад шклом некалькі фатаграфій Гаспадыня вытерла пярэднікам і без таго чысты ўслончык падсунула яго да стала, без слоў запрашаючы госця сесці. Сама стала пасярод хаты, сашчапіўшы руки на грудях. Спытала ўсё яшчэ з тайнай падазронасцю. Дык вы з рэдакцыі? Не верыце, усміхнуўся кірыла і дастаў з кішэні пасведчаннем калі ласка маё прозвішча шыковіч Ён пашкадаваў што не захапіў кніжкі але жанчына не кранулася з месца каб паглядзець дакументы яму нават стала неяк няёмка Ён паклаў пасведчанне на стол а что вы ведаеце пра савіча шмат чаго але пакуль што розныя Па некаторых документах Савеч вораг, а людзі кажуць, што да апошняй хвіліны свайго жыцця ён змагаўся з фашыстамі. Хто кажа, хто ведаў яго, У тым ліку дачка Зося? Вся ўстрапянулася жанчына, хіснуўшыся наперад, і ў голасе чуліся здзіўлення, недавер, радость зося зоська живая отеяна у городе шикович не стал адразу тлумачыць что дачка савича еще в больнице пасля тяжкой операции зося живая божечка мой постаречень мне не то всхліпнула не то засмяялася клаўдзя сідаровна і зрабіла круг па хаце як бы нечага шукаючы дакранулася рукой да печ поправіла за навесачку на акне потым раптам у села з другога боку стола подперла далоней шчаку і пільна угледзелася шковіча сабраліся безумоўна пазней 9 шыковіч не здзіўляўся летні дзень пакуль людзі вярнуліся з поля памыліся павячэралі жанчыны падаілі кароў паклалі дзяцей на але гадзіне а десятой, калі добра ўжо сцямнела, прасторная зала клуба былой царквы была паўнюткая, не праціснуцца. Перад самай сцэнай на падлозе размясціліся хлопцы падлеткі, дзяцей не пускалі. На пярэдніх лаўках пожилыя калгаснікі і вясковая інтэлігенцыя. Далей, все тыя без падзелу на ўзрост і становішча ну хто прыйшоў раней захапіў месца а з бакоў і ззаду стаялі жанчыны дзяўчаты і тыя хлопцы якім няёмка ўжо было садзіцца на подлогу больше стаяла таму жыковіч вырашыў гаварыць нядоўга каб не змарыць і так ужо стомленых задзель людзей але тэма у была ну просто такі неабдымная. Ён упершыню вось так вусна расказваў людзям аб праграме. А ён ніколі не быў бесстрасна акадэмічным дакладчыкам. Ён перш за ўсё выказваў свае адносіны да з'явы і заўсёды без усялякіх шпаргалак. Тут яму хацелася перадаць людзям сваё захапленне велічу тых планаў, якія партыя вынесла на ўсенароднае абмеркаванне. Каб ён не адчуў у самым пачатку нейкай незвычайнай хвалюючай блізкасці слухачоў таго, што лектары называюць тэхнічным словам контакт, то, магчыма, гаварыў бы карацей. Але, аўдыторыя была на дзіва. Розныя па ўзросту людзі і ўсе такія ўважлівыя слухаюць не варухнуцца. Відаць, не часта тут бываюць добрыя лектары. Шыкоіч нават не прыкмеціў, як прагаварыў дзве гадзіны схамянуўся толькі тады, калі ўбачыў, што адзін з тых падлеткаў, што сядзелі на падлозе, все-таки змогся за хроп откінуўшы галаву да сцяны сябры штурхалі яго са стояным смехам шыкоіч перапыніўся глянуў на гадзіннік у здаецца я аднаго <clears throat> даканал ужо у ад рогату залы хлопец адразу прачнуўся і засаромлены падхапіўся паціснуўся праз натоўп да дзвярэй грак які адзінока сядзеў за сталом прэзідуума шырока пазяхнуў помахаўшы перад ротам далоней як бы адганяючы злога духа шыковіч зразумеў што гэта хітры сігнал закругляйся але хацелася яшчэ сказаць аб перабудове вёскі не ўвогуле канкрэтна ў дачыненні да іх загаль сказаць так каб гэта было папрокам самазадаволенаму граку які 12 год старшынствуе тут выстаўляе гэта як сваю заслугу а слядоў гаспадарання яго не відно самыя страшныя таварышы калі людзі звыкаюцца са становішчам якое ёсць Гэта называется кансерватызмом, застоем. Ёсць хата, клуб, свіран і добра. А якая гэта хата, які клуб? Ці можна з такім бытам і такой культурай ісці ў камунізм? Вы мне прабачце, Але я скажу вам шчыра. Сумна мне было сёння глядзець на ваше загалле. Месца добрае, прырода якая. А вось па выгляду сяла, па здабытках працы вашай, не відаць, што гэта час, калі шырока абмяркоўваюцца вялікі план будаўніцтва камунізму. Грак раптам без прычыны закашляўся. На тварах тых, хто сядзеў на першых лаўках, Шковіч убачыў хітрыя ухмылкі. Нашто яны рэагуюць так? На яго словы ці на старшынёў кашаль. Слухалі уважліва, апладзіравалі стрымана. Шковіча гэта не збянтэжыла, Ён з вопыту ведаў, што ў вёсцы амаль заўсёды гэтак сяляне не любяць лішняга шуму рак адразу падхапіўся «Э, дазвольце таварыша ад вашага імя можа э, пытанні ёсць перапыніў яго шыковіч пытанні ў каго ёсць амаль злосна ўжо выгнукнуў старшыня ёсць подняў руку высокі мужчына сярэдніх год что там у тебе казимир тут вы нам товарыш лектор добра ўсё рассказали дзякуй вам але я вось наконт перабудовы вы нас попракнули что закопаліся мы ў гразіды балоце і свету не бачым живвём як при цару гороху і лепшага не жадаем гэта не Няправда. Кожны з нас з радасцю збудаваў бы новую хату. Але як? Парайце нам, Я не кажу ўжо, што на наш працадзень не разгоніся, але матэрыялы, воде, загвостка, Дзе іх узяць? Во, ну вось я, напрыклад, толькі у лес у новы дом. Дык гэта ж можна цэлую кніжку вам напісаць, як я будаваўся. Паўгода хадзіў, пакуль лес выпісаў. Не адну пару ботаў стаптаў. У лапцях жа не пойдзеш цяпер, Нямодна. Больш тое хаджэнне сажрала грошай, чым сам лес карацей казимир кинул старшыня нехай скажа пачуліся галасы да я коротко адным словом надумаў я накрыть свой дом шиферам кап ну кап як у людзей дык зноў хадзіў хадзіў я за гэтым шиферам месяцы три хадзіў ды так нічога і не выхадзіў надраў гонты Дык вось вы скажыце, як ну як будзе з лесам, цэглай, шыферам для сяла. Гэта ўсіх цікавіць. Як будзе? Будзе з кожным годам лепш і лепш, мог адказаць Шковіч, это бясспрэчна, а в гэтым напісана ў праграме. Але Калі ён хоча быць канкрэтным пераканальным, то, напэўна, яму трэба ведаць больш. Як будзе развівацца вытворчасць будаўнічых матэрыялаў у вобласці, у раёне? Нарэшце, што можна зрабіць у самім калгасе? Шыкоіч падумаў, як многа павінен ведаць дакладчык па праграме, як дэталёва ён павінен рыхтавацца, у залежнасці ад слухачоў і шчыра сказаў пра гэта. Яго зразумелі. Ён гэта ўбачыў па добрых даверлівых усмешках, А калі сказаў, што перабудова вёскі настолькі важная справа, што яна павінна набыць дзяржаўны размах, стаць першаступенным клопатам, калгаса, саўгаса, сельсавета, раённых арганізацый. То стрыманыя сяляне, нечакана для яго, горача запляскалі ў далоні. Раскажыце, што вы пішаце, цяпер выгукнуў з гушчы моладзі звонкі голас. Была гадзіна ночы, а людзі здавалася і не думалі разыходзіцца. Нбы чакалі, што ён скажа ім яшчэ нешта самае цікавае. Нечакано пераключыліся на літаратуру, і гэта ім таксама цікава. Што я пішу? Нядаўна я скончыў аповесць пра людзей сяла. Цяпер мяне захапіла барацьба падпольшчыкаў нашага горада у часе фашысцкай акупацыі збіраю матэрыял для дакументальнай аповесці. Між іншым, калі сказаць праўду, то з гэтай мэтай я і прыехаў да вас. Адна з былых падпольшчыц жыве ў загаллі. Зала варухнулася, зашапталіся, пытаючы адзін вот хто, хто? Шковіч схамянуўся адказваючы шчырасцю на шчырасць сваіх слухачоў ён выдаў тое чаго магчыма гаварыць не варта было тым больш без згоды чалавека сказаць ці не сказаць у разважлівасці кирыла выйшаў з-за трыбуны наблізіўся до краю сцэны не не сказаць нельга Ды да ўсё адно здагадаюцца, калі даведаюцца, да каго ён хадзіў адразу, як прыехаў. Сухадол, Клаўдзя Сідаровна. Зала ў адзін голас ахнула ад здзіўлення і загудела, як разварушаны вулей. Такія сустрэчы не забываюцца. Яшчэ больш кранула Кірылу, калі пасля таго, як незадаволены грак, Посна падзякаваў яму за даклад і людзі пачалі разыходзіцца, Яго раптам акружыла моладзь, і чалавек можа 20 працягнулі кнігі яго шыковіча кнігі з просьбай напісаць на памяць. Гэта ў вашым сельмагу пылілася столькі маіх кніг, пажартаваў аўтар. Не, у нас не было трышка в раён ездзіў там знайшоў на базе у раён сёння калгасны касір і бібліятэкар хлапчына хваравіты у маленстве перанёс параліч як пасля даведаўся шыковіч кінуўся ў чарговую машыну якая везла збожжа тросся 30 кіламетраў туды 30 назад каб знайсці на базе райсаюза і прывесці ў вёску два дзясяткі кніжак Шковічу нават некавата зрабілася. А ці варта яго кніга, каб за ёй так ездзілі. А раптам прачытаюць гэтыя юнакі і дзяўчаты і будуць шкадаваць патрачаных грошай, якія нялёгка зарабляюцца, Ды да і часу. Начаваць яго запрасіў стары, ішлі па начной вуліцы маўчалі кирилла падумаў што стары мабыць выконвае павіннасць даручаную яму старшынёй і не вельмі задаволены начлежнікам але прыйшлося яшчэ раз дзівіцца калі хату ім прыветліва чыніла тая самая бухгалтарка што так непрыязна глянула калі ён сказаў што хоча пісаць пра сухадол На стале стаяла позняя вячэра і пляшка вішнёвай настойкі. Перад дакладам ён так і не паспеў павячэраць, прасядзеў у клаўдзе сідараўны. Хведара няма, спытала жанчына. Пакрыўдзіўся твой хведар. Далі яму перцу, ажно чмыхнуў, <laughs> засмяяўся стары. Шкоіш зразумеў, што размова ішла пра старшыню. Гаспадар хаты, нізкі ростом хударлявы з паголенай барадой, але пышнымі рудаватымі вусамі. Вусы гэты, аднак, не старылі, а наадварот маладзілі яго. Цяжка было сказаць, колькі яму год. Сядайте, Кирыл Васильевич запросила гаспадыня. Прабачце, але мы э, <laughs> нават не пазнаёміліся там, як мае быць, збянтэжыўся Шковіч. Кацярына маё імя, гэта мой бацька Халімон Дем'янович. Старыня трацячы часу разліваў на стойку у чаркі, а Кацярына палівала госцю на руки, Але за перагародкай заплакала дзіця, і яна ў міг забылася на ўсе свае абавязкі гаспадыні сядай матаварышок яе не дачакаешся халімон дзем'янович быццам спяшаўся без дачкі выпіць перакуліў чарку і загаварыў сцішаным голасам это моя малодшая кацярына два сыны павел і дзем'ян з вайны не вярнуліся дужа гаравала старая все чакала дзям'яна не верыла значыцца тут один у нас адком можа пять як з'явіўся там у іх быў старая царство ёй нябесная три гадкі як праставілася яшчэ сын ёсць іван дык э, той пасля армії у у Донбас поехал. Не хочуць таварышок у калгасе во бяда. Я тут сваруся з каторымі. Хто хлеб будзе вырошчваць чортавы дзеці, а, а не закусвайце, закус памідорчыкі, гурочки свае. О На это я мастер. Яще ў пана пячэгі, гароднікам служыў. Колькі ж вам год зацікавіўся шыкоіч. Стары задаволена засмяяўся, зноў наліў чаркі. Адгадайце. ты ну, так 60, можа, з маленькім хвосцікам, Стары зморшчыўся так быццам хацеў пырснуць вясёлым і гучным смехам ды стрымліваў сябе, А хвосцік енты. 12 гадкоў. 72 шчыра здзівіўся гость. Ага ж Пражыў таварышок, дзякуй Богу. Всяго на свеце побачыў і пачуў. Першым калгаснікам было, сказаў ён сур'ёзна з гонаром. А цяпер хведар кажа: Учора это мы з ім за чупкі шчапіліся. Цябе кажа халімон, трэба пасадзіць за такія словы, каб етаў 37ым ты сказаў. А что я сказал? Не побудуем, кажу яму хведар, мы с тобой камунізму. А як ён сказаў, что посадить не, что ён сказаў, что посадить мяне трэба, Ды я яму і кажу: Навучыся, кажу ты, лепш, помидоры ды бураки садить, а не людей стары хіхікнуў задаволены мабыць сваім адказам <laughs> з бакоўкі выйшла кацярына что гэта вы тут гародзіце тата а что хіба ж не праўду кажу узлаваўся раптам бацька цішэй паўліка разбудзеце жанчына прысела каля стола спытала што ж гэта вы не выпіваеце кирилла васильевича Шковіч падняў чарку. За вас і вашага сына. Яна ўзяла і наліла сабе колькі кропель настойкі, А я за лёню вып'ю за мужа, каб усё добра было. Ён паехаў інстытут здаваць на завочнае. Гэта ён бухгалтарам у нашым калгасе, А <laughs> я замяшчаю. Яна як ведала, што Шковічу з самага пачатку карцела спытаць, дзе бацька малога, Ды ён ну, не адважваўся, каб не апынуцца ў няёмкім становішчы. Вселякія акалічнасці бываюць. У гэты раз стары не дапіў свае чаркі, настойка перастала яго цікавіць. Больш цікава яму было скончыць думку пазіраючы не вельмі добразычліва на дачку мабыць баючыся што яна перапыніць ён працягваў свае разважанні вы таварышок э, вас я слухаў но <clears throat> ой дужа ладно вы гаварылі а красіва а а на хведара <laughs> о о кіўнулі правільна але мала а Йому треба хіба так кіўнуть. Ай не маў яго я той самай, як вы сказалі, праспектывы. Нема во бяда. Ды няма перспектывы. Нечакана згадзілася Кацярына. Стары яўна здзіўлены змоўк. Мне Лёня скардзіўся. Ды і сама, як улезла ў гэтую бухгалтерыю, пасядзела там управленнем. Вы ведаеце, Кірыла Васильевич, застылі мы на месцы. Паглядзіце, што робіцца. Мы не пагарэлі ў вайну. А таму ў першыя пасляваенныя гады наш калгас быў летне самым багатым у раёне. Па кілаграму хлеба на працадзень, усе нарыхтоўкі выконвалі. Грак лепшым старшынёй лічыўся. І цяпер яшчэ нос задзірае. А летась таксама далі один кілаграм. Ды і ў гэтым больш не дамо. Якая ж будзе ў людзей перспектыва? О во-во падхапіў стары, я і кажу яму, по такім працаднім і далёка не заедзем. А ён мне кажа, за такія словы. Муж мой э, неяк гаварыў, што аджыла ўжо сябе гэтая форма ў ліку. Бязлікі ён стаў працадзень. Рысачка на паперы, таўлю я іх у табелі. І самой мне здаецца ўсё гэта несур'ёзным нейкім, не навуковым. Дык Пераходзяць жа на грашовую аплату гарантыйную, сказаў Шковіч. А дзе іх узяць грошай? Это хто блізка ад горада, А ў нас выгадаваць свінню. У паўтара раза даражэй абыходзіцца, чым мы маем за яе. Дык што по-вашаму трэба зрабіць? не ведаю каплёня быў трэба чтоб хозяин з головой во что трэба стаяў на сваім халімон демьянович не задзіраў чтоб нос як той кажа а на зямлю глядзеў а чаму ж вы столькі год трымаеце такого старшыню Кацярына дзіўна глянула на госці і нічога не адказала, поклала яму з глінянай міски свежых гуркоў со смятанай еш маўляў наіўны чалавек ах лимон демьянович отказаў по-свойму о то я і кажу яму учора ці не пора табе хведар унука нянчыць ой як ён чмыхнул ты побачыў бы ты Стары зноў смешна зморшчыўся, заплюшчыў вочы, пакруціў галавой, як бы выпазласкваючы смехам рот. Лежачы пасля насенавалля, слухаючы, як унізе цяжка вздыхае карова, Шыковіч доўга думаў і пра гэтую начную размову і пра расказ клаўдзі і пра энтузіязм моладзі і пра самаўпэўненасць старшыні як усё пераплялося старое і новае вялікае і малое гераічнае і буднічнае коснае і перадавое Што ж галоўнае для яго? уславлять ці выкрываць пісаць пра мінулае ці пра заўтрашні дзень У галаве складаўся план артыкула пра савіча І тут жа побач аб гэтым калгасе аб яго перспектывах аб людзях з якімі сустрэўся за адзін толькі дзень. Дякуючы за вячэрву ён сказаў кацярыня а пра клаўдзю сідараўну я зусім не збіраюся пісаць фельетон напроціў я ведаю усміхнулася яна она уже даведалася таму магчыма і запрасіла на начлег частавалася род ночы вечэрай але чаму тады ніхто пра сухадол нічога не ведаў дагэтуль жыла жанчына трохі не 20 год і нікому ні слова. Пра ўсё хочацца напісаць. Учора ён устаў разам з сонцам, ехаў цягніком, аўтобусам, грузавіком, працаваў, Аднак спать не хацелася. Прачынуліся ластаўкі, хутка ім збірацца ў вырай, Шкоіч прислухаўся да іх шчавятаннем, парашчыліну страсец садзіўся досвітак, заскрыпеў першы журавель. Недзе далёка на балоце заржаў конь. Карова ў хляве цяжко паднялася, поцягнулася, ажно застагнала по каровінаму. Вось вось зазвоніць аб дно дайніцы струмень малака. Ён чамусьці чакаў гэтага моманту, амаль з нецярплівасцю. Усё такое ж, як і тады, калі ён юнаком на світанні вяртаўся з гулянкі і цішком, каб не чуў бацька, залазіў на сенавал. Все тыя ж гукі. Ад гэтага было і радасна, і чамусьці трохі сумна. Неяк ён сустрэў тую, да якой гадоў тридцать назад бегаў на спатканне. Цяпер ужо даволі пажылую сялянку. Яму вось гэтак жа зрабілася радасна і сумна. Няўжо і учора Ён сустрэўся са сваёй маладосцю. Калі зазвоніць малако аб дайніцу, не дачакаўся. Засну падспеў пеўняў.